Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն ԼՂՀ վարչապետի մոտ նվիրված ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների ընթացքին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերը հաջողության կարող են հասնել միայն Ղարաբաղի ամենաակտիվ մասնակցությամբ։ Ամառային առաջին զորակոչի երթման արարողություն հադրուտ շրջենտրոնում Մանկական նոր ալիք 2016-ում Հայաստանը ներկայացնող Ութամիա Միքայել Գրիգորյանը մրցութային առաջին օրը ելույթ է ունենալու 6-րդ համարի ներքո։ Ռիո 2016 31-րդ համարային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը տրված է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Օգոստոսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 330 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը օգոստոսի 5-ին խորհրդակցություն է հրավիրել ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ ոլորտի պատասխանատուների, վարչակազմերի ղեկավարների եւ շինարարական ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ հակիշ ներկայացնելով ճանապարհների բարեկարգման ուղղությամբ կառավարության վերջին տարիների քաղաքականությունը եւ գործիքակազմը վարչապետը նշել է, որ այժմ Արցախ ուղի փակ բաժնետիրական ընկերության ծանրաբեռնվածության պատճառով անհրաժեշտ է նոր մեխանիզմ եւս ձևավորել հանրապետական, շրջանային եւ տեղական նշանակության ճանապարհների սպասարկման նպատակով։ Քանի որ հատկապես վերջին ամիսներին որոշ դժվարություններ են ցակել ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների հետ կապված, մենք որոշել ենք շինարարական ընկերություններից յուրաքանչյուրին կցել հանրապետության տարածքի մի հատվածի, որ เป զի նրանք իրագործեն ճանապարհների ընթացիկ սպասարկումը։ Կառավարությունը կապահովի այդ կազմակերպություններին համապատասխան տեխնիկական եւ ֆինանսական միջոցներով, իսկ շրջանների վարչակազմերը տեղերում կհամագործակցեն նրանց հետ աշխատանքների արդյունավետ համակարգման նպատակով, ասել է Արայի Խարությունյանը։ Գործադիրի ղեկավարն ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկել է որոշման իրագործման հետ կապված որոշ հարցեր եւ համոզմունք հայտնել, որ այդ մեխանիզմի միջոցով հանրապետության ճանապարհների սպասարկումը կիրականացվի ժամանակին եւ արդյունավետորեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման հարցում կողմերը հաջողության կարող են հասնել միայն Ղարաբաղի ամենաակտիվ մասնակցությամբ։ Թերթեյի հետ զրույցում այս մասին ասաց ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանը, անդրադառնալով կարգավորման շուրջ միջնորդ երկրների քննարկումների ակտիվացմանը եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կողմերը ավելի քան երբևէ մտածել են հաջողության հերանեկարին։ Ժամանակն է, որ Ղարաբաղն ամենաակտիվ մասնակցությունն ունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում։ Մենք շատ ենք այդ մասին խոսում, բայց չենք ասում միայն ասելու համար։ Բոլորն էլ գիտեն, որ որևէ մեկն առանց Ղարաբաղի բնակչության կամ արտահայտության չի կարող լուծել այդ խնդիրը։ Դա մեր ժողովրդի խնդիրն է եւ մեզ է վերաբերում նախ եւ առաջ, ասել է նա. Վարդգես Բաղարյանի խոսքով փուլային տարբերակով լուսման մասին Ալիևի կողմից Վարշավայում հայտարարությունը նորություն չէ, բայց զուգահեռ հստակ է նաև հայկական կողմի պահանջը, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է ներկայացրել. ստատուս քվոն կարող է փոխվել, եթե ճանաչվի ԼՂՀ-ի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Այսօր Հադրուտ շրջկենտրոնում տեղի է ունեցել 2016 թվականի ամառային առաջին զորակոչի երթման արարողությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2000 2016 թվականի ամառային առաջին զորակոչի երկման արարողությունը տեղի ունեցավ Հադորտի ու Շահամալիրում։ Հադորտի շրջանից Արցախյան գյուղամարտում զոհված ազատամարտիկների հոշարժանի մոտ։ Երկման արարողությանը մասնակցում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ազնագազմի հետ տարող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը, բարձրաստիճան սպաներ, ծնողներ, Հադորտի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Մեկ րոպե լրությամբ հարգվել հանդիսացրեց զոհված ազատամարտիկների հիշատակը։ Երթման առողությունից հետո տեղի ունեցավ միտինգ, ելույթ ունեցավ շարքային զորակոչիկ Մიხտար Սարգսյանը, որը հույս հայտնեց, որ ցանկացած պահի կծառայեն հայրենիքին եւ պատվո կկատարեն իրենց հանրահարված գործը։ Ուզիչ էր զորակոչիկի տատիկ Տիկին Սահակյանի ելույթը։ Նա շնորհավորեց բոլոր զինվորների երթման արարողության կապակցությամբ։ Քանի գնում դուք հայանուն եք, ավելի եք զորանում, նշեց նա։ Ելույթ ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, որի որդին ևս այսօր երթում տվեց եւ ծառայում է առաջին պաշտպանական գնդում։ Լոհը պաշտպանության բանակի հանձնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծող հրամանատարի տեղակալ Վարդան Բալայանը, հաջորդի վարչակազմի կախեկավար Վալերի Գևորքյանը։ Բոլոր ելույթներում հնչեցին շնորհավորանքներ եւ բարի ծառայություն զինվորներին։ Հնչում էր Արցախի գործնիերքը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի վաստակավոր կոլեկտիվ Բերտ Պարային անսամբլը եւ Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պարարվեստի բաժնի ուսանողները Այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ բալետմայստեր Կարեն Գևորքյանի ղեկավարությամբ հայկական ազգային պարարվեսն է ներկայացնում Ֆրանսիայում տեղի ունեցող մի շարք հեղինակավոր միջազգային փառատոներում, որոնց մասնակցում են նաև Արգենտինայից, Իսպանիայից, Հունգարիայից, Ինդոնեզիայից, Ուկրաինայից, Մեքսիկայից, Ռուսաստանից, Թայլանդից եւ այլ երկրներից ժամանած բազմաթիվ ճանաչված բարային համույթներ։ Մինչ այժմ անսամբլը արդեն իսկ ելույթներ է ունեցել Ֆրանսիայի ավելի քան 20 քաղաքներում, ամենուր եկարժանանալով փառատոների ղեկավարների եւ օտարերկրյա մասնագետների ամենաբարձր գնահատանքին եւ հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանն ու հոտնկայս ծափահարություններին։ Մանկական նոր ալիք 2016-ում Հայաստանը ներկայացնող ութամյա Միքայել Գրիգորյանը Միշան, ով հանդիսատեսին հայտնի է փոքրիկ Ղարաբաղցի երկով, մրցութային առաջին օրը ելույթ է ունենալու 6-րդ համարի ներքո։ Միքայելի հետ մրցելու է եւս 14 մասնակից Բելարուսից, Ղազախստանից, Qirghiz-stanից, Կորեայից, Լատվիայից, Մալթայից, Ռուսաստանից 5 մասնակից, Ռումինիայից եւ Ուկրաինայից 2 մասնակից։ Նշենք, որ Ռուսաստանը ներկայացնելու է նաեւ նոն Աննա Եգանյանը։ Նա հանդես է գալու 10-րդ համարի ներքո ժյուրին որոշելու է մրցույթի հաղթողին, իսկ հանդիսատեսը բաց քվեարկության միջոցով ընտրելու է նրան, ում ինքն է նախընտրում։ Մրցույթն անցկացվելու է Ղրիմի Արտեկ միջազգային կենտրոնում օգոստոսի 11-ից 13-ը։ Մրցույթի պաշտոնական կայքի համաձայն Միքայելը հաճախում է Ստեփանակերտի համար 3 միջնակարգ դպրոցը։ Նրա երազանքն է, որ Արցախում ավարտվի պատերազմը եւ ունենա շատ համերգներ։ Երազում է լինել Իսպանիայում։ Միջազգային լրահոսից Սիրիական բանակի ստորաբաժանումները ազգային ինքնապաշտպանության ջոկատների աջակցությամբ խափանել են իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման գրոհայինների հարձակման փորձը Դեր Էլ-Զոր նահանգի ռազմական անցակետերում։ Բանակի եւ ազգային ինքնապաշտպանության ջոկատների ուժերին հաջողվել է ավելի քան 150 գրոհայինների ոչնչացնել։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները խոսում են սիրիական հակամարտությանը միջամտելու անհրաժեշտության մասին, որ เป զի որևէ լուծում տրվի միգրացիոն ճգնաժամին, սակայն գործի չեն անցնում, մինչդեռ հակամարտությունը Սիրիայում արդեն սրվել է եւ քաղաքական լուծումը անհնարին է թվում։ Այսպիսի կարծիքի հրապարակել գերմանական Շպիգել բարբերականը։ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ռազմավարությունը Սիրիայում այնպիսի տեսք ունի, ասես նրանք պարզապես հույս ունեն, որ իրավիճակն էլ ավելի չի բարթանա։ Կամ էլ արևմուտքը հույս ունի, որ հարևան Լիբանանը, Հորդանանը եւ Թուրքիան հոգ կտանեն փախստականների մասին, ընդգծում է բարբերականը։ Շպիգելը սիրիական ճգնաժամի հաղթարման երկու հնարավոր տարբերակ է առանձնացնում, որոնցից մեկում առաջարկվում է Ռուսաստանին գործելու լիակատար ազատություն տալ, որի պարագայում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կպահպանի իր պաշտոնը, ինչին արևմտյան առաջնորդները համաձայն չեն։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է մեղմացնել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցները, պահպանել ռուսական ռազմաբազաները Լաթակիայում եւ Տարտուսում, իսկ փոխարենը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է համաձայնի Ասադի հերացմանը, ինչին իր հերթին համաձայն չէ Մոսկվան։ Ելնելով այս դատողություններից, բարբերականը ենթադրում է, որ հակամարտության կարգավորումն ամեն դեպքում առանց Պուտինի հնարավոր չէ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ավստրիան որակել է որպես ծայրահեղական ռասիզմի մայրաքաղաք։ Reuters-ը գրում է, որ հայտարարությունը հետևել է Ավստրիայի կանցլերի այն առաջարկին, որ պետք է դադարեցվեն Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունները։ Ավստրիայի կանցլերը ճիշտ կանի նախնայի իր սեփական երկրի ներսը։ Միտումներից մեկն էլ մարդկանց իրավունքների դեմ ճշնամությունն է եւ ռասիզմի արժևորումը։ Այսօր Ավստրիան դարձել է ծայրահեղական ռասիզմի մայրաքաղաք։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքն է մեջբերում Reuters-ը։ Ստամբուլի դատարանը ձերբակալել է Zaman ընդդիմադիր թերթի նախկին աշխատակիցներից 12-ին, ովքեր ավելի վաղ կալանավորվել էին։ Ձերբակալված լրագրողների նաև մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի կազմակերպության հետ առընչություն ունենալու համար, որն Անկարան համարում է ահապեկչական։ Հիշեցնենք, որ Իզմիրի դատարանը որոշում է կայացրել ԱՄՆ-ում բնակվող Գյուլենին ձերբակալելու մասին։ Միևնույն որոշում էր կայացրել նախորդին նաև Ստամբուլի դատարանը։ Թուրքիայի իշխանությունները Գյուլենին մեղադրում են հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ։ Նա նորից այստեղ է։ Կատագերգությունը, որը պատմում է Ադոլֆ Հիտլերի արկածների մասին ժամանակակից աշխարհում, Այն 8 գերմանական ֆիլմերից է, որոնք 2017-ին հավակնելու են Օսկարի։ 8 ֆիլմից 4-ը նվիրված են նացիզմի խնդիրներին, դրանց մեջ է նաև Աննա Ֆրանկի օրագիրը եւ պետությունն ընդդեմ Ֆրից Բաուերի։ Օգոստոսի 25-ին անկախ ժյուրին կարճ ցուցակից կընտրի 1 ֆիլմ, որը Գերմանիան կուղարկի Օսկար մրցույթի։ Մարզասերների համար Ռիո 2016 30-րդ համառային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը տրված է։ Առաջին անգամ Հարավային Ամերիկայում անցկացվում է Քարամյակի գլխավոր մարզական իրադարձությունը։ Ռիո դե Ժանեյրոյի լեգենդար մարականա մարզադաշտում խաղերը բացված հայտարարեց Բրազիլիայի նախագահի պաշտոնակատար Միշել Տեմերը։ Հայաստանի Օլիմպիական պատվիրակությունը բացման հանդիսավոր արարողության ազգերի շքերթին մասնակցեց դրոշակակիր Լողորտ Վահան Մխիթարյանի առաջնորդությամբ 20 միլիոն դոլար արժողությամբ արարողությունը մեկնարկեց շքե հրավառությամբ եւ գեղարվեստական ներկայացմամբ, որը մի քանի րոպեում ամբողջացրեց Բրազիլիայի պատմությունը, արդի ժամանակահատվածում շեշտը դնելով բնապահպանության վրա։ Երեք մրցավազքերի արդյունքներով հայ տանկիստները դուրս են եկել տանկային բիատլոն 2016 մրցույթի եզրափակիչ փուլ։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչությունից։ Երրորդ մրցավազքի ժամանակ Հայաստանի կողմից ներկայացված էին Գևորգ Բալայանը, Սանասար Ծառուկյանը եւ Նարեկ Շարոյանը։ Ալաբինո զորավարժարանում անցկացված նախորդ երկու մրցավազքի արդյունքներով Հայաստանի թիմը նույնպես եղել է առաջատարների շարքերում։ Առաջին մրցավազքից հետո հայ տանկիստները զբաղեցրել են երրորդ տեղը, իսկ երկրորդ մրցավազքի ժամանակ դարձել են հաղթող։ Այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի 25-րդ առաջնությունը, որը կանցկացվի 6 թիմով։ Առաջին խաղային օրը կկայանա երկու հանդիպում՝ Շիրակը Գյումրիում կընդունի Փյունիկին, իսկ Բանանցն ու Արարատը կհանդիպեն Երևանում։ Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանում է Ալաշկերտը, որը դուրի վերջին խաղում օգոստոսի 7-ին կհյուրընկալի Գանձասար Կապանին։ Առաջնությունը կանցկացվի 30 տուրով եւ կավարտվի 2017 թվականի մայիսի 31-ին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախորդ առաջնությանը մասնակցում էին նաեւ Միկան ու կազմալուծված Ուլիսը։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն։ Առանց ձեղումների ժամանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարի մթի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան։ Տակություն։